Ја поздравувам сите браги присутни браке и сестри. Ги поздравувам и Јожи и Лидија Ванекотино и посакувам Божи благослов. Јас би сакал на самиот почеток да ви пренесам поздрав од Игор и Тања Димовски од Чикаго, со кој што завчера имав една комуникација на интернет и мега другото ми замолија сите вас да ве поздравам. Би сакал да најавам исто така една тема за следната сабота, на 22 јануари. Дали некој од вас случајно слушнал за фирмата Монсанто, така се вика. Таа е една многу омразена фирма за мене. Се занимава со биогенетски инженеринг, со производство на генетски модифицирана храна. И имам доста информации што сакам да ги споделам со вас. Ако даде Господ живот и здравие следната сабота, во врска со генетски модифицираната храна или генетски модифицираните организми и какво влијание сето тоа има, а, не само какво влијание тоа ќе има врз нашето здравје, тоа е нешто што е малку или повеќе познато, туку каква врска сето тоа ќе има со Светото Писмо и библиските пророќства за ова последно време. Па, повелете, планирате да биете тука следната сабота на 22. Како? Не, не, не, следната сабота е, не ова оваа тема. Сабајле, сабајле, сабајле, да. Да, Значи, на 22 предпадна. Во овој термин. А сега ќе се позанимаваме со една исто така актуелна тема. Јас ќе треба да ви прочитам една информација од интернет и овде не брат Јожек изгледам како да сум спикер што гледа во камера, додека ја читам за вас останатите. Се работи за една акција која што се спроведува овие денови на ниво на Генерална конференција на честите адвентисти во целиот свет. Некои од вас сте запознаени, меѓутоа некои од вас не сте, Па да видиме за која акција се работи. Се работи за една молитва, не е обична молитва, току молитва на многу поединци, на многу цркви, на многу групи, за Господ да направи нешто. Што да направи? Нешто што Господ ветил дека ќе го направи во последното време. А што е тоа? Излевање на позниот дошт. Како и пред 4 години, имаше првпат една таква акција во јули 2007 година, инициирана од пасторот Дак Бачалор, најбогатиот пешерски човек, а генерал конференција имаше прифатено и а, ја имаше рекламирано, значи, по целиот свет, сите цркви да се молат, еве една ваква акција за молитва за позниот дошт, која што е усвоена на годишното заседание на Генерална конференција во есента, значи 2010 година. Еве како гласи информацијата, гласајќи додека клечеле на колена преку 300 делегати на годишно заседание на извршниот одбор на црквата на 27 ден 2010 година одобрило итен повик на пробудување, реформација, учеништво и евангелизам. Гласањето се случило после богослуженијето и молитвата на кој што проповедал пасторот Двајт Нелсон, а адвентисти се повикани да се молат за примање на Светиот Дух во позниот дошт, со што би добиле сила за завршување на мисионското дело, кое што Господ го доверил на ова движење. Господ сака да го заврши делото. Рекол Во текот на овој состанок, Тед Вилсон, председателот на Адвентистичката црква, тој сака да го излие Светиот Дух во неограничена мерка. Повторно тоа се негови зборови. Документот кој што бил издаден на заседанието подтикнува седом различни видови на посветеност од страна на водачите на црквите и верниците. Прво, лично да си поставиме приоритет, да го бараме Бога заради духовно обновување и излевање на Светиот Дух во силата на позниот дошт во нашиот живот, семејствата и богослуженијата. Второ, поеделично да одвоиме значајно време секој ден за заедница со Христа из молитва и проучување на Неговата реч, Трето, да го истражуваме своето срце и да бараме од Светиот Дух да не убеди во било што што спречува да го откриеме Христовиот карактер. Значи, со други зборови, да не осведочи што во нас постои, што не спречува да го откриеме Христовиот карактер. Сакаме да имаме срца кои што во нивниот живот и нема да има ништо што ќе ја спречи полнината на силата на Светиот Дух. И четврто, односно, има повеќе точки тука. Четврто вели да ги охрабриме проповедниците на црквата да поминат време во молитва, проучувајќи ја Божјата реч, барајќи го Божјето срце како би можеле да ја ги разберат неговите планови за неговата црква. Да, ги, да ја охрабриме секоја наша црковна организација да одвои време за сите неизини администратори, пастори, здравствени работници, работници во издавачкото дело, воспитувачи, ученици и сите вработени да го бараат Исуса и ветувањето и излевање на Светиот Дух, заедно низ спроучување на Божјата реч и молитва. Да се употреби секое медиумско средство кое што би стои на располагање, конференции и семинари, со што би привлекле верници да бараат подлабока заедница со Исуса заради ветеното пробудување и реформација. Идно да го повикаме целокопното верништво на црквата, да ни се придружи во отворањето на срцата за излевањето на силата на Светиот Дух, која што менува живот, која што ќе го промени нашиот живот, нашите семејства, нашите организации и нашите заедници. Председателот Вилсон додал, желба е на нашите срца да видиме пробудување на црквата. Тоа е порака за секој еден од нас. Ова е усвоено, значи, на годишното заседание на Генерална конференција во октомври 2010 година. Интересно е како што можевте да слушнете, се работи значи за една глобална акција на светско ниво и како што можевте да забележите се работи за една многу искрена желба. Јас верувам дека вака како што звучеше овој документ, не само тие делегати таму, верувам дека сите оние кои што се вклучени во овој проект, имаат искрена желба Господ да го испрати Светиот Дух во силата на позниот дошт. На некој начин, адвентистите како да разбираат дека постои нешто во нивниот живот што спречува, што представува пречка, проблем Господ да го излее светиот дух. Можеме да речеме дека е радостна вест самиот факт што голем број адвентисти предводени од е, Генерална конференција се свесни дека постои нешто што е проблем во нас самите, може би лекот се уште не го знаат, може би лекот не го знаеме, меѓутоа голем чекор напред е да бидеме свесни дека има некој проблем во нас. Затоа што ако не сме свесни за тоа, ако велиме дека се знаеме, дека имаме целата вистина, или ако си имаме други такви само бендисани и само праведни ставови, тогаш Господ никако не би можел да ни помогне. Мегуто би сакал да поставам едно прашање. Што мисле, дали во овој свет денеска постојат, да речеме, ортодоксни евреи, не само во Израел, туку и било каде во светот, кои што имаат длабока, интимна и искрена желба Господ да го испрати долго очекуваниот и ветениот Месија во овој свет. Што мислите, постојат такви евреи или не постојат? Не само евреи. Мегутоа, што би им рекле вие на сите тие евреи кои што се молат Господ да го испрати ветениот Месија? Има евреи кои што имаат одвоено баснословно богатство за изградба на третиот храм – во Ерусалим. Има евреи кои што копнеат повторно да се изгради храмот, Господ да го испрати Месија, да се обноват жртвите во Ерусалим, да заживее таа старозаветна теократска држава. Мегутоа, што би им рекле вие на таквите евреи, кои што се молат многу искрено, многу интимно, Господ да го испрати ветениот Месија. Затоа што избраниот народ, еврејскиот народ, долго време чекал тоа да се случи. Веројатно би им кажал еден едноставен одговор. Браке и сестри, евреи, Господ го испратил ветениот Месија. Уште пред 2000 години. Меѓутоа, вашите предци не го прифатија. Не знам како би реагирале. Вашите предци не го прифатија. Како год да реагираат, евреите може да реагираат само на два можни начини. Или да го прифатат Исуса за Месија, или, како и нивните предци, да го отфрлат. Меѓутоа, една работа евреите нема да направат. А тоа е да негираат дека нивите предци го отфрлиле Исус. Не постои евреин на светот кој што ќе порекнува дека нивните предци пред 2000 години го отфрлиле Исус. Оние што не веруваат во Исуса, тие тоа го признаваат да, ние го отфрламе Исуса. За нас тој беше лажен пророк. И така натаму, и така натаму. Или пак, ако го прифакеат Исуса, тогаш ќе се покајат како нација или поединци ако тоа го направат, како што и го правеле и го прават, ќе признаат во себе и пред другите дека нивните предци погрешиле што го отфрлиле Исуса. Како и да е, било да го прифаќаат, било да го отфрлаат Исуса, се уште, ден денес, евреите во една работа се согласуваат, дека дивите предци го отфрлиле Исуса пред 2000 години. Нема евреј кој што ќе вели ние го прифативме Месија кога дошол пред 2000 години. Никој нема да кажува таква историска невистина. Тогаш како да ја посматраме целата ова иницијатива, а многу поважно од посматрање или гледање сеир, е нашето учество во неја. Како треба ние да учествуваме во една ваква иницијатива, ако во нашите срца навистина постои желба, Господ да го излее светиот дух. Силата на позниот дошт. Како би било некој да ни рече Вие дватисте се молите Господ да го излее позниот дошт. Меѓутоа, Господ веќе го излеал позниот дожд. Го испратил позниот дожд на вашата црква пред повеќе од 120 години. Но вие тогаш го отфрливте. Како би реагирале на една ваква информација? Рековме како евреите реагираат кога ними би им било кажано дека Господ го испратил Месија, за кој тие искрено се молат, ги копнат. Како би реагирали сега адвентистите? Господ го испрати позниот дошт на вашата црква пред повеќе од 120 години. Меѓутоа, вашата црква тоа тогаш не го прифати. За жал, ние сме склонни да реагираме полошо од евреите. Зошто? Затоа што постојат мнозина кои што сакаат да порекнат дека такво нешто се случило. Че значи, евреите нема да порекнат дека нивите предци го отфрлиле Исус. Било денес да го прифаќаат, било тие што се уште го отфрла, се согласува дека евреите пред 2000 години го отфрлиле Исус. Тие не ја порекнуваат историската информација, историскиот факт дека Исус бил отфрлен од својот народ. Мегутоа, денес имаме адвентисти кои што сакаат да ја порекнат историската вистина дека нивната црква го отфрила позниот дошт пред 120 години. Тоа е дел од нашето слепило, сакајќи значи да живееме во една а, шема, во еден филм, кој што не одговара на реалноста. Сакаме да велиме, ние ја прифативме пораката за оправдание со вера. Нашата црква ја прифатила таа порака и ја проповедаме. Тоа не е ништо друго, освен да се каже дека сме богати, спогатени и ништо не ни треба. Кога Господ вели дека сме слепи, сиромашни, голи и така натаму. За што станува збор? На 22 ноември 1892 година, 1892 година, колку далеко е ова позади нас? Елена Вајд напишала вакви зборови. Времето на испит, цитирам, времето на испит се наоѓа пред нас, пред нашите врати затоа што гласниот вик на третиот ангел веќе започнал во објавувањето на Христовата праведност на откупителот кој што ги простува гревовите. Ова представува почетокот на онаа светлина од оној ангел, чие што слава ќе ја исполни целата земја. Затворен цитат. На кој ангел се мисли? На која слава? Откровение 18 глава. Да го прочитаме тој текст. Каде што апостол Јован во визија го видел и потоа го запишал следното. Од првиот па до четвртиот стих можеме да читаме Откровение Осумнаесетта глава Што вели Јован? А по ова видов како слегува од небото друг ангел кој имаше голема власт. И земјата светна од неговата слава, од неговиот болскот. Земјата се мисли целиот свет, целата планета. Како ги разбирале овие зборови Нелена Вајт? делегатите на Генералната конференција од 1893 година. Како што е запишано во билтанот на Генералната конференција од таа година, на страна 377, овие делегати се радувале во 1893 година, тие се радувале на овие незини зборови кои што таа им ги пишувала од Австралија, велејки, се стравајт вели дека ние веќе живееме во времето на позниот дошт, од кога? Кога според незините зборови започнал овој гласен вик на третиот ангел? Од состанокот во Минеаполис 1888 година. Интересно. Предстои 20 и повеќе години Господ го испратил позниот дожд на Адвентичката црква. Знаете што значи да се испрати позниот дожд? Денес адвентистите се молат за тоа истото да се случи. И таа молитва е многу искрена. И таа желба и копнежот во срцето е многу искрен кај мнозина. Меѓутоа, дали е можно да се молиме во нашиот живот, да се случи нешто, а од друга страна да се противиме, да пружаме отпор, тоа да не се случи? Дали в случајот да се молите за нешто, да потувате молитви за нешто, а во себе да сакате тоа да не се случи? Изгледа тоа, ли? Меѓутоа, дали е можно ова? да се молите за нешто, ама во вашиот живот не сакате да се исполни условот или не сакате вие ништо да направите за да се исполни условот за вашата молитва да стане реалност. Тоа е кај сите присутно. Сите би сакале да се Господа да ни даде нешто, но има многу работи кои што ние не сакаме да ги направиме, за да баш тоа се случи. Да прочитам некои други цитати. Елена Ветки кажала и следниве зборови, од тоа време. Христови очигледни поуки, 69-та страница. Еден друг познат цитат. Само момент, Јоже си имал исклучено, па се сака да се вклучи. Еве, Јоже, повторно сме на линија. Значи, Христови очигледни поуки, 69 страница. Христос очекува со голем копнеш. Што? Има нешто што Христос копне да се случи, а тоа е неговата манифестацијата на неговата личност, на неговиот карактер во самата црква. Кога Христовиот карактер ќе биде совршено рефлектиран или произведен кај неговиот народ, тогаш тој ќе дојде да ги земе кај себе како свој. Затворен цитат. Сега, веруваме во второто Христово одвагиње. Веруваме дека тоа е скоро. Особено идната сабота ќе видиме колку е тоа скоро. Навистина, овој свет веќе загазил во една деценија, каде што е голем знак прашање, дали оваа деценија ќе може да ја заврши он самиот, пред да дојде неговиот крај. Меѓутоа, Елена Вајт вели, Христос ќе дојде кога? Кога неговиот карактер ќе биде совршено произведен кај неговиот народ. И сега, како, колку близко ви изгледа второто Христово доагање во светене на овие зборови. Изгледа бесконечно далеко, бесконечно многу далеко изгледа. Меѓутоа, нема простор за песимизам. Знаете зашто? Затоа што, како што вели пасторот Роберт Виланд, никој, маж или жена, никој, ниту еден верник не се подготвува себе си за жетвата. Сте видели некоје зрно кое што самото се труди да се подготви да созре за жетвата? Сте видели или самиот Исус што вели, дали може некој од вас да се труди, да се напрега и да додаде еден сантиметар на својот раст? Не. Затоа и ова совршенство, ова совршенство кое што Господ сака со голем неискажлив копне да се случи, значи неговиот карактер да биде совршено произведен кај неговиот народ, не е нешто што ние можеме да го произведеме. Не е, нешто, не е тоа наше дело. Не е тоа нешто што ние можеме да го постигнеме, да го направиме со наша сила, со наш труд. Позниот дошт е тој кој што го доведува зрното до зрење, до зрелост. Значи, тоа е делото што Светиот Дух може да го направи. Но која е нашата задача, која е нашата улога во сето тоа? Нашата улога е да го прифатиме тој благослов. Тогаш кога ќе дојде, тогаш кога Господ ќе го испрати, а не да се бориме против него и да пружаме отпор, како што се случило пред 120 години во тој период. Значи, тоа што Господ праќа некого или нешто Кога го пратил Исуса, например. Кога ги пракал пророците пред него. Кога ги пратил апостолите после него. Како реагира Божиот народ? Или ги прифаќа, или ги одбива. Ако ги одбива, тоа е затоа што не верува во нив. Ако ги прифаќа, тоа е затоа што поверува. Да се подсетиме на оној друг стих во Евангелието според Јован, Евреите го запрашале Исуса. Што го запрашале? Што треба да направиме? Што треба да направиме? Јован 6 глава, ќе отвориме. Тоа осми стих. А тие му рекла, што да правиме за да ги извршиме овие Божји дела? Исус им одговори и рече, ај пред да го прочитаме Христовиот одговор, да забележиме што било поставено како прашање. Што да правиме, значи што јас да направам, што ние да направиме, за да извршуваме Божји дел. Дали забележите што, што прашуваат евреите во оваа реченица? Што ние да направиме, за да извршуваме Божји дела? Ако вие треба нешто да направите, чиво дело е тоа, ваше или Божјо? за да биде Божјо, што е тоа, <laughs> што е тоа што треба да направиме? Треба да дозволиме Господ нешто да направи. За, а не нешто што ние да правиме. Токму така. Благодарам. Затоа Исус им одговори и рече, Божјето дело е ова, да поверувате во оној кого тој го испрати. Кога Исус дошол, Божиот народ во него не поверувал. Тоа било пречката, зашто ветените благослови, сите оние ветени благослови за славата, на избраниот народ Израел не се исполниле за жал. Кога Господ ги испратил Джонс и Вагонер на адвентистите на седмиот ден, 1888 година, тие не поверувале во нив и во нивната порака. Исто како кога евреите не поверувале на пораката што им ја донеле Халев и Исус Навин во пустината. Најсудбоносните, најголемите, најклучните моменти. Тоа, тоа дори важи и во нашиот поединичен живот. Кога ние грешиме во нашиот поединичен живот, кога правиме некоја капитална грешка во нашиот живот, нешто што има последици на нашата лична иднина, е затоа што во тој момент не веруваме. Замислите што било до нас, само да поверуваме на нешто што веќе ни било откриено. Нешто за што веќе сме биле осведочени. Црквата не поверувала на пораката што Господ ја пратил за оправдание со вера. До ден денес, таа порака не е прифатена во целост. До ден денес. А што мисле вие? Што треба да се случи за да Господ го испрати познија? Прво треба да признаеме дека погрешивме. Секој еврејин што ќе го прифати Исуса денес, тој автоматски признава дека неговите предци погрешиле кога го отфрлиле. Треба да признаеме дека како црква ние ја отфрливме пораката за оправдание со вера, барем тогаш во минатото, и дека сме погрешиле. Тоа е првиот чекор, да признаеме што било грешно порано да се понизиме, да признаеме што е било грешно. Не може Господ да го испрати позниот дошт на оние кои што си мислат, ние имаме целата вистина. Нам ништо повеќе не ни е потребно. Богат сум и се сбогатив. Ние можеме само да им предаваме лекции на другите христијани. Еден друг цитат од Елена Вајт и се ближиме до крајот, иако има уште многу што што може да се цитира на оваа тема, овој цитат доаѓа од книгата Сведоштва до проповедници 91 и 92 страници. Господ во својата голема милост ја испратил најскапоцената порака до својот народ преку старешините Вагонер и Джонс. Оваа порака требаше на многу по ефектен начин пред целиот свет да го манифестира воздигнатиот спасител, жртвата за гревовите на целиот свет. Оваа порака го представи оправданието со вера во единствената надеж, единствената сигурност и автоматски ги повика луѓето да ја примат Христовата праведност, која што се манифестира во послушност на сите Божии заповеди. Како треба да го сватиме ова? Значи, постои една порака која што Господ ја пратил, постои една вистина, која што ако поверуваме и ако ја прифатиме, тогаш Светиот Дух автоматски ќе не претвори во такви личности кои што ќе живеат според Божијата волја. Што значи стои до нас? За да се случи ова Божијо дело? Што е тоа што ние треба да направиме? Треба да поверуваме. Ако сме сиромашни, треба да бараме, да тропаме. Ако сме болни, ако сме сакати, слепи, што правеле тие што биле сакати, слепи, болни, хроми, кога Исус бил на земјата? Имале само една цел – секој ден од својот живот, додека таа не се исполни. На најпонизен начин барале да се сретнат со Исуса. Биле свесни дека да им фали нешто. Биле свесни дека нешто им фали, биле свесни која е нивната најголема потреба и затоа ја барале единствената сила која што можел да им помогне го барале Христа на сите страни. Меѓутоа, дали некој што сметал за себе дека е богат, дека се знае, дека е здрав и дека е праведен за разлика од другите, кои што тоа не се. Дали таквиот трчал кај Исуса? Дали таквиот го барал Исуса? Не. Не таквите Исус не е бил потребен, тој само им пречал. Тие не сакале тој да биде околу нив. Како што адвентистите не сакале Джон Си Вагонер да биде околу нив през 120 години. А што правиме денес? Што е денес испит за нашата вера? И би сакал да завршам со Христовите зборови во Матеј 24 глава 14 стих Значи, Елен Вајт рече дека тогаш кога Христојот карактер ќе биде произведен кај неговиот народ, тој ќе дојде, повтор пат. А самиот Исус рекол, и ќе се проповеда ова Евангелие за царството по целиот свет, за сведоќство на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. Кој е Евангелие? Елена Вајд вели дека пораката што Господ ја испратил преку старешињата Джон Си Вагонар 1888 година беше токму истото Евангелие на апостол Павле и на Исуса Христа. Денеска многу луѓе проповедат Евангелие. И во времето на апостолите мнози на проповедале Евангелие. Прошањето што се поставува е кој е Евангелие го проповедат? Затоа што апостолот рекол, ако не го проповедаат она вистинското, кое што апостол Павле им го донел на галатјаните, тој подлежи на проклество и анатема. Денеска не проповедат Евангелие, па Хри, Христос не доаѓа. Зошто? Затоа што него проповедаат вистинското Евангелие, бидеќи само тоа Евангелие може во силата на позниот дошт да направи зрното да созре, односно, да се произведе Христовата праведност во нашиот живот. Тоа не е наше дело, тоа е Негово дело. Тоа е надприродно дело. Наше е да бараме, да сакаме, а да тесте тоа веќе го прават, но и да веруваме на оно, она порака да го исполниме оној услов кој што ја отвара вратата за силата на Светиот Дух. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Вториот дел на службата Божја